Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. Tsumandoka horra zaikula beti bezala gue betiko berlaguntzalekin. Adibidez, Charles Bidegain biarritzekin zerbait ekariko deiku txoier lotuk. Eta beni agiren abaraldekuak Nafarroako istoiaen hildua jeraikiko deiku, jokin apalategi aldiz uskaldunak eta kantoiaz aiko zaiku, ahatze gabe lauren txetxegoen jinen zaikula be kantu komendioekin. Haskitin Igan urietan hoita hamekan, arevak la hagen dian undarkin nuklearaen tratatzeko zentrua dronabatek hegalkatu zian. Bihamenian beian, La Presse de la Manche egunkaiako kasetarai batek, Xerburreko aizapez eta deputatiai galtegin zeion, zerri ote pentsatu zien holakoik ezledin berriz agit. Aizapez deputatiak, behardura publikoak hartuik, arapostu hemen zeion, egin beharrekuak adostuik izan ziela. Kasetaraia pixapota bezain kujuz balinba, sehetarzun habosien nahian, galtegin zeion egin beharreko hoik zer izaten ote ahaltzien. Beti ber ardura publikoaz kontziente, gue politika gizonak arapostu eman zeion egin behar hoiek etziela deuzetan publiko izan behar. Hoiekin batu zen la preso de la mancheko kasetalaia. Afea hortan batuik, egunak joan dia eta asau hunen hamalaua jin. Gai hartan, arratsaldeko bedeatziak ziela eta, beti la presse de la manche egunkaiak dionez, lahageko undarkin nuklearain tratatzeko zentro aldian basabilan langile talde batek, ikusi zukian drona bat tratatzeko zentroain hegalkatzen araberriz. Egunkaiak ez du aipatzen Xerburreko aizapez deputatiak aipatu sekretuzko egin behar hoik obratu zienez edo ez, agitu hua agitez ledin. Bena egunkaiak dionaz, azauaen hamalau hartan, drona hegalka basabilan hartan, aizapesa lahagako zentrotik hogei kilometrotan zen Sherbureko antzokian Bernard Kazonov barne ministroaekin eta seiehen kumitekin Garde Republikanako Orkestra eta Frantziako Armadaen kurek emaiten zien konzertu klasiko baten entzuten plazaratzen ahal esten plan sekretia, muzikaen bidez drona jabiltzalen beldurastia ote zen, ez dakigu. Bena hoi izan bazen ideia, ez du frutu hunik ekari idu jala. Berildotik, behar balitz aholkutio bat eman nuklearaen ariskiaz zaintuna egutien er, ondoko aldi batez, evi metala esprabadezaten. Nurdaki, agian musika honek zerbait beldur sortaza lezake drona hegalkaz zaleen beitan. Zinegin, Euskal Zinemaldiaren gaualdi bereziak, azparneko txatxolan. Azarroaren hogeita sortzian, klik-klap labur metraiak, eta ondotik performantzi berezia. DJ G-Turn eta DJ Dubsize, eta Bretainiako Umunguz kolektiboko margolariak azaroaren hogeita behatzean Zine konzertua, Slippers taldeak musikatuko du Dr. Jekyll eta Mr. Hyde filma Azaroaren hogeita zazpitiko itamajera azparnen Zinegin Euskal Zinemaldia Zinegin Euskal Zinemaldia egitu egun eta be, biarritzea dut gutzak? Ba, ez, eren, uh, eh, baitek ezate hor eroten direla bernek aldean, edo ordinak ben, edo hosti beren, eta para ba, beldurniz, niz, eh, hor sartuko gira kostaldean, baina behar bada egen endot lute, gero obez sartzia. <laughs> Hor, uh, anitzetan animaletan, basa izetan, eta animaliar badu bere izena, edo duen ezaurarri baten bitartez, papor ba, horri, horri, landaretan berdin, noiz horzen den, noiz alerzen den, eta jo batzutan ere leku baten izena eh, erabiltzen da. Horrean, hori ezaguna da, hemen zan pulinda egiten delaik, pulinda ez dut kasurte egiten, baina indiatik etorzen delakotz. Merchita berdin, merchita fruta egiten da, persika. Pulinda, zer da, ez zumaitek indioliarra daitzen ba, dutena? Ba, indioliarra. Ah, guk poloia. Poloia, poloia, bai. bai india biztana Ameri amerikar dira, bera indianuar dudetzen dintuen amerikanuar, eta lezendian le bai, eh, ez dira... Bon. Orduan, eh, berdin hartu horrekin ikusiko dugu, nunbait detzen dute turkiako zera, eta... Egun batez aipatu nuen, behaz, lambako angelusare insektu baten izena zela, behaz, lamba aipatzen da, lambarre, lambarre daraz. Eta egun aipatu nahi nuke, baina behin bezik ez duten zun, eta ba omen da itxasuan ibiltzen den sori bat, detzen baitute miarriztarra. Hoian, duni banen hor, banituen hor... Eh, arrantzaleak, larun indutenak, eta turrean zuten izena, nahi bat, beste nahi bat, eta mie maireztara duzu sori bat. Eta errantzautan, frantzesez ez dati nola deitzen den. Ekele ez datit. Baina badakit bretoinez nola deitzen den. Bretoinez hori deitzen dute le daden. Arrantzaleako errantzea, bretainak ez bazakila. Bai, eta horren le daden, eta... Ni lobrokoa badati beste badela, bada potiorroa beste bat, bada malakatza, bon, hek apopres, bon, zer, den eta bon, badakigu. Eta daden, rodean, Sogi nuen eta behitu lagunak, bezala errakasle direnak Bretañan, eta, bada, ba, eta dio, bada daden mota nitz, bada le daden du, hori daden belza eta daden zeizer. Eta behar bada, hori litate lepu fern, ez daitzen dena, baina ina izse Hora, dut, miagistara zen zen eta delein delako ah, miagistara zer datit ote, behar bada, eranen dauzu dauza bat, suri horra ez da bat ere on, eta barnean deus hutsa da, baina biziti totiak zen du, arro, arro da. Hora, ez datit, horren datit, deitu duten miagistara. <laughs> zea, mi barnetik hutsik eta harro eta espazioa hartzen. Borni neiz berriztara. Bon, be, biarriztar batek agian deituk egitik, salaketa baten egiteko. E, Bretain darrez, le daden. Le daden, daden, bai. Hau no. joan norbaite du, eh, zer... Le grand dade, hortiko. Beste zerbait. Miarriztara, gero dena dena politazek, umorea hori berian badek eta horako eh, gaitzak Itchy mandoka, itchy mandoka, itchy mandoka, itchy itchy mandoka. Hainbeste elhez itoik laurentz pausi bat emeharra badiagu. Bon, bon, tia, beti pausan, eh? Oh, Albada. Bon, bon, bon, untsa da. Ordea nahi duk jakintze kantu entzunen Justo. Bo, asiko gituk uh, eh, talde berri batekin, eskian kristo deitzen da. Eskian kristo. Eskean. Ah, eskean, kristo. Odean, eh, egualdeko talde bat eh, duk, boskote bat, eh, nune, bon, peio hartabe atzamaiten den, Alex Arillo gitarretan, Aritz uh, Ontalbila ere gitarran, peio hartetxe basuan, eta Imanol Arexe baterian. Beraz, boskote bat, de, diska berri bat plazaratzen daikie, azote kalduz deitzen da, Dut... Azote kalduz, sibe ba, utarrez Bai, justoki, uh, eh, uste dute erakurri dut ornun baita elkarrezketa batian, niko etxartek enspiatuik eh, diskaren uh, eh, izen buia, zenta niko etxarte direiten da diska berri hortan, kantue batian parte hartzen behitu, getztar bezala, eh, kumita berezia, latigo, deitzen den kantoian entzun daiteke hor niko etxart, diska hortan, bena ez latigo kantoia entzunen, zenta ez guano diska osoa eskietan, bena hor interneten ezari behitie behaz uh, eh, kantoe bat entzun gehi, entzunen dugun doinua, eskean kristo kantaliak emanik, deitzen da ona gona gori. Ah, diskan titulu eta e, e, bestia isi Azote kalduz. Eta, behaz, e, interneten ez baiti behiti diska berri horren kantoe bat, deitzen dena ona gona gori eta duxtoki guai entzunen dugun duen titulu aldukat. egon batera Ez da bakarri Yeah. azaroaren hogeita marrean igandearekin Urruñan dantza ikusgarria Arratxaldeko laute ditik goiti Zalapartariak Goierdi urzemnako ikastola eta ziburuko kolegioko ikasla kantuz Eta Aizeari Dantza ikusgarriak getaria taldeak eskainerik Ondotik erromeria Talota xingar kuskustu txarangak alaiturik Txartelak aintzinetik salgai dira amarre eurotan. Urruñako trinketean, turismo bulegoan, eta pauzu saia ostatuan. Bertan amairu eurotan izango dira. Beraz ezan, azaroaren hogeita amarrean, dantza ikusgarria, urruñako polikiroldegian, urruñako ikastola eta ziburuko kolegioaren alde. Toka Jokina palategi Iendarteaz Itximandoka gaur egun ere Badugu zailtarsuna Gu emozionen adiarazteko eh, Kantua hortako ere erabilea izan da Bai, eh, gero Bigarren pontu bat, zuki jenezun galderari, erantzuna idiot, eh? albadut behintzit, ordara noa. E, jendea, edo herrialdiak, edo taldeak, e, bere espresio osoan, ze, bakizu dirazten da, adierazteko eskubidea dugu. Adierazteko adirazteko eskubidea askotan oso txipia dugu. Gauza askotan. Gauza askotan bai, baina bezitzen ez. Orduan, Eh, herri e, bat, herri bat, aurkitzen danean adiraztu eskubide hori tipitua duelarik. Eta arlo batzuetan ezin da espresiorik eukiz, e, delitua da espresatzea, edo adiraztea. Hoi zautzen dugu. Ezautzen dugu. <laughs> eh? e, eta adibidez, hori e, eh, zerrikusia duenean ditadura inguru batekin, e, izaten da masibo izaten da. Eh? Ditadura bat ezartzen da, modu bateko esteko, ditadura gorria, txuria, urdina, berdina. Nio, ditadura moduko zerbait dagoenean, e, e, adirazpen e, askatasun hori, adirazpen aukera horiek, txipitzen dira, itotzen dira. Eta hori gertatzen danean, e, rekurso importantea zer da, kantua. Kantua. Eh? Horreitik, e, Euskaldunok, e, adibidez, e, garren mende hortan ere, e, eta gaur ere, e, gauza asko kantuarekin pasatzen ditugu. Beste modurik ez dugu, no, kantua, kantua, kantua gainea, bueno, batzutan metafora modua adirazten du, ez ze hori ere, e, e ditaduraren edo, edo, edo nahi e, mugaren arabera da. E? Zaile egiten danean, gauza baita ere, kantuz ere e, adiraztea, mm ba, metafora atara jotzen da. Mm txoriak eta hanitxetan. Hori da, zenbat aldiz agertzen zaizkigu naturako, eh? txoriak eta bestelako eh, eh, gazti izen batzuek eta besteak eta besteak besteak. Eta denok laister jabetzen gira, ah, ah, honen gibelean zegok, edo ura eduk edo ari, eh? so ari edo adirazten ariduk duk. Bueno, orduan esaten dut hori kultura hundi bada. E, eh, nik esan nuke, adibidez, eh, hain garrantzizko izan dana, gure belaunaldiaren zat, protesta kantua. Zer zen hori? Ah, protesta. Ah, bai, zea, eh, Bob Dylan eta John Bez eta horakuk. Eta, euskal, euskal, euskal kantautoreak. Mm, mm, mm. Bai, eta ikasi Hain beste, eukitugunak. Mm. Eh? Euskal Herrian eukidegu belaunaldi bat. Mm. Eh? eh? kantutegi kargarri bat egin duena, sortu duena. Protesta kantua eh, protesta kantua. Eh, Zergaiti protesta, dakizu, eh, Ameriketan beltzak debekatuak ziren. Han sortu dira izugarrizko protesta kantuak. Eh? Eh, eh sortu dira eh, arazo, espresio, adirazpen arazoa zegoen, arazo desberdinen gaitik zegoen toki guztietan. Eta hodien artean Euskal Herrian. Euskal Herrian. Eh, Euskal Herrian, eh, eh, katasori askataz hori pixkat eh, irekitzen joan bezala, mm, protesta kantu horiek gelditzen joan dira. Mm. Hala, kontu, zer gaiti eh, gaur ez da alako, ez, ba, beste espresio batzuk etorri dira, mm. beste modu batzuk daude. Mm. Eh? Bai, edo, bai, edo, ito edo, zera hauts pixkat ezagir dute, zera gure ahazoei eta ala. Hori da, hori da. Eh? Orduan, eh, jendea mm, distraitu dute, mm-hmm. atea dute. Mm-hmm. Eh? Eta sartu dute beste zehaztutan. Ze, eh, adibidez, eh, jendeaniz begira da eh, degun instituzionalizazio txipi horri. Ah? Hortik zer, zerbait bai badatu, etorriko da, etorri diteke, ez diteke, eza hor da. Eh? Gerozta poeta gutxiago ditugu edo abeslari gutxiago ditugu, E, gogorki, ba, malele buruz, e, kantatzen ari dienak, e, ba, herrian gertatzen ari dien, oza, gaitik ba, gehiago bideratua daudelako politikoen bidez, sindikalisten bidez, ez dakizaren bidez, beste espresio batzuen bidez. Eh? Orduan, kantua e, refugio bat ere bada e, e, zailtasunak daudenean. Eta hor, ordin hortako da... E, Ego, galdera bat eh, banuen, e, eh, justoki Luzaz Euskal Kantagintza izan dela herrikoia, solik, eta gaur egun gehiago dela nolazpaita gaiteko profesionala eta taberna eta guzi hoietan jente arrunta, zubi eta nibezalakoa ez dela entzuten hori... Bai, eh, gero gertatu duena zer da? e, Euskaldunok, egia da, azken eh, ba, eh, ba jarri zagun berroita marrote hauetan, gehiagore bai, baina berroita marrote hauetan, e, iriki zaizkigu kultura aukera zabalagoak. E? E, Aibiz lehen ezken duen, oain hemen Euskal Herrian bertan ere, lurralde desberinetan, ba, unibertsiedeak ditugu, eskola handiak ditugu, formazio tokiak ditugu, E, baita ere hor ditugu e, antzerki e, zentroak, e, kantu eta konservatorio eta inbat, e, zera? Templo, templo. Hori da, hori da. Eh? Hoi dana sortu dira. Orduan, karo, hori sortzean, e, badirudi, beste hori gure ahozkotasunetik zetorren eta espresio, eh, salbuespen espresioa zen hori, e, txipitua gelditu dala, edo baztertua gelditu dala. Ez dakit noiz arte, baina egoera hontan, e, da zergaitik hori txipitu den. Mm -hmm. Beste hau onditu dalako, beste aukeroiek dilako. Eta horrek ekartzen du, orduan, kantuan aidienak, dienak eto idanak, profesio ikuspegi batekin eta kompetizio internazionalaren ikuspegi batekin moitzea gehien bat. Eh? Ez denak, ze esan adibidez, ostatuetan da zehatan ari asko, eh, oandik, eh, moduko zerbaitian ere saiatzen dira. Aldaketa zuk pertsonalki edo hola, zer jozu, eh, Egen nahi dut eh, konservatorio otohetai pasatziak, nunbait kentzen du ebai eh, herri batek bere nabarduraren ekarteko aukera, horre konservatio eskola bat da, formatu bat, eta eta abar, eta aldiz, ez dakit sibeuko nihankoa beniz, bena, basa haidiak eta hola entziten dielak, melodiak bakarrik, hori ez da konservatio horretan ikasten, eta konservatio horretan dienak ere, harrapatuak dira holako musikekin, gogoratzen naiz, behin eh, benata xerrien errakasdek erraiten, bena, musika honek ez daka ritmorik, e, beren bai. eskematik kanpo behitzen. Bai. Bai, eh, hor, e, nahi bazu, e, eh, erriko prozesoiek, luzeoiek, e, suberoan dagoen adibidez, prozeso luzeetan egindan kultura bat. e, dira, garai bateko espresioak, eta formazio alakoa gutxikoa zuten jendek egindako adatazioak, baino sakonak gaurroandik e, eh, suberoko kanta nitz entzutean e, eh, konservatorio batean ematen baituzu ere. Jendea e, eh, usten aldezu emozionalki e, unkitua eta, eta dardaraz. Dardaraz. Mm. Osa, ez du esan nahi ritmo, gaur e, razionalidadeak konservatorioan rimo batzuek ditu, eta rimo hoietan sartu behar dira gauzak, eta bestera ez, ez da nahi eta nahi ez hori, besteak bere balorea du. Eh, balorea du, eta gaina jarraitu dezala ukaiten. Eh, balore horiek ez dira galdu behar, biziki eh, garrantzizko gauza dira. Eta orduan, koexistentzia hori egon liteke, bakarrik oso zaila egiten da, eh, herriko eh, produzio hori, eh, laguntza gabe hori, simple hori, eh, besteakin parean eh, produzitzaile izaten jarraitzea. Jakinez gainera entzulean beharria ere egokitu dela beste zerbait eta. Hori da, ze eh, konservatorio egiten dutena, eta bueno, berdin da universiadeak eta egiten dutena, eh, razionalidade joku batzuetan sartzen zaituzte, eta egia da, behin sartzen zianean, mm, bestera ez tezu behidature egiten, oza, kanpo gelditzen da beste guztia eta baina e, batzuk saiatzen dira ere kanpoko gelditzen hori gutxitzen edo gaztertzen edo edo aztuazten edo eh hori ere bada eh badira holako batzuek ez denek mm, mm, mm. eh, eh, eh. E? baina bada hori ere eh? mandarren ditzen bai hori kritikatzen da hori eh, e, gordetzen da hori ale hori eh, historiara baino hor kutxa batean gorde behar dira eh itxi ta hor hor egon daitezela museo bat egin dezagun hoientzat eh ba, urdintzer morala, dakiguna kanta eta aitzina. E, oso importantea dela, e, daukegun kanta espresio e, libre hori, e, eta zazagun, formazio e, gutxikin ere, e, e, etekin haundietara heltzeko kapazan hori, mm, egiten saiatzea e, konservatorioak ongi, hor daude, eta ez gaine ez, ditugu itxiko, eta itxeko ah, proietorik ez dugu, eh? baina e, eh, aldiberean eh, herriak e, jarraitu behar du bere e, foko natural hori eh? gordetzen, eta erabiltzen, eta e, lotxari gabe erabiltzen. E, nik uste, e, berritxuko helare, jakintzartu dutenak horre itzuliko dienak eta hor lan eingo dutenak. Hori sustatzen, hori hori eh, bide berriak ematen, espresio berriak ematen, ze gu gaina altxorra hundi bat dugu. Ta bereziki suberoa, suberoako altxorra ikaragarria da. Eh? Eh, egina diren kantu hiek, egina diren eh, musika hiek, hitz hiek, eh, eh Arrigarria dira, arte hartan e, hori nola eh, etorria den horrela, nola egina den horrela. Eh? Eta e, horrek gaurro handik, e, emozionalidadea handia eh? pisteko eragina badu. Eh? Orduan hori ez tegu abandonatu behar, gutxiago ere. Eta alba da, haunditu, altxor hori haunditu. Alegia, modu horietan, bizi, bizi ematen jarraitu barzaio produzio horri. Mm Eta berriz eh, zea, nolaz baita e, eh, boro biltzeko, lehen hitza erraiten zunin, eta gue gaurko sai juntan, eh, primitibo kulturek eta, ala, kantua eta beste, e, finitzeko, ba, primitibo hitz horrekin, ez dela komprenitu behar atzerakoi eta, eta zaharkitu. Eta hemen askotan hola, hola interpretatzen dela. Bai, bai, e, eh, adjetibo hori eh, arriskutsua da. E, ze, gutxitzeko bezala, ba, e, balio gabeko zerbait, adirazteko ibiltzen dugu. E, primitibo hori. Ez ez, nik hemen zentzu ontan esan edut, lehen espresioak Eh, lehen espresioak, eh, garai garaibateko espresioak, antzinateko espresioak, oza, eh, orduan, eh, humanidadea luzez eh, espresioak eukiditu, eta lehen espresio batzu ditu, bigarre mailako espresio batzu, irugarre mailako espresio, ez du esan nahi lehen espresio hortan egindakoak e, balio gutxiago dutenik bigarrenekoak, dirugarrenekoak, baina. eh? Eh, primitibo zentzu hortan, e, orduan, arzagun, e, historikoki, lehenik, etorria direnak, lehenik eginak izan direnak. Mm, mm, mm. Beste zerrez. Gainera ez du primitibotasun horrek, ez du gasturik eta kantatzen ahalda teknologia igabe mendian ustatien ahiden ekian. Hori da, eta bueno, e, nik uste dut horren beharra sentitzen dela, ze azken aldietan ikusten ari naiz, e, e, han eh, bai Bilbao aldeti, Bizkaiko eta bai Araban da bai herrialde guztietan eh, jendeak elkartzen direla e, karrikan. kantatzeko hmm. eta hala ere adinekoa dira eh inbate. Bai, baina e, pentsatzen dut kutsadura hori e, zabalduko dela. Demora behar da. Egia da, direla adin batekoa, garrazo jesu soziologiko ala dira. Itxu alamandu. Itxu alamandu. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, itxu mandoka. Laurentz beti hie beharian. Eta ordean aldiuntan eskalegitik urrintuko gia, esunen gia brazilerat. To. Bai, Brazilen eta entzunen dugun uh, kantai Flavia Coelho, deitzen da, eta brazildarra, eta hau nahazten dizu brazileko musika eta uh, eh, ragamufin. Ordean bere estilua duk bosa mufin delakoa, uh -huh. olako nahazketa savanta. Guai hasia da mundu otan fama tuk izaten, eta diskaberi berri bat eki horazaiku, mundu meu deitzen da, mundu meu. Eh? Vax de mondo. Ah, gian izan daiteke. voilà, hor dian, eh, hortan eh, den kantoe bat proposatzen Eh, deiziet bai entzutea, untsa erakusten duena zer den nasketa eta rege mufinen arteko nasketa hori. E, sustut duk kantatzeko manean eh, hor uh, uh, mufin delakoa enpartea eta musikan uh, behaz uh, bosa doinu. Eh? Odean entzunen dugun doinua Flavia Coelho emanik, o dom deitzen da. Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen. Brother Speech. Arrested Development. Flavia. Flavia. Live and direct from Atlanta. Atlanta. Hey. Hey. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. quinta vez repete. Da legião ele é tietê. Ideias revolucionárias, disse pros seus pais. Não confia mais no sistema. Tá organizando um esquema. E na vida o mais importante é dar dinheiro pra família. E se precisa, vai roubar. Não vem. not to know me. Cause you may know me, know I'm phony. Know my family, they'll disown me if you expose me. Eh? what am I to do? I'm broke. And the system is a joke for the poor folks. We need revolution. You know I'm living like a villain, but I'm feeling like a hero, although I'm not straight and narrow. I care though if I start to change in my arrangement, hey man, who is down with me to get dineros? She go. criança tem que estar na escola. Flávia, speech. Itimandoka, Itimandoka, Itimandoka, Itimandoko, Itimandoka. Benia geire utzik nuen eta gure aitzineko atala, ba eranez, e, edo gaitzetsiz, fran, franko kantabriko konzeptu hori, e, eh, ezartzen den hori gaitzetsiz, edo eganez ba, okera zela, eta aipatua izan da ere bai, pasaren hastian, nolaz erromatarrak, ba, mm, Jesukristo baino mende bat, lehentxago, edo gutxi gora bera, etorri ziren. Eta, bueno, aztarnak edo hexak utzi dituela, Siberoan, ba, Senafarra, E, bai, e, Gipuzkoan, alde guzitan, beraz e, ban, erromatarek nolazpait e, eraiki edo zizelkatu dituzte ere bai eskaldunak. Ba, jakina, e, lehenengo mediterranea zeharkatuk erromatarrak sartu ziren ebro ibaien gora e, ego aldean. E, Nafarroko, oraingo, Nafarroko herribera ezagutzen dut Grakurri, e, Alfaro, e, Hortik, e, Kantabrira ino, irikizuten bide bat e, ebro ibaien gora, eta hori gertatu zen, e, e, gure aroaren edo zero urte horren aurrean, aurreko eunda eh, berrogeita marra, berrogeita maseian jagarakurri zen zauden, eunda berrogeita mar urte lehenago. E? Eta erromatarrak e, pixka bat berandusiago, hau da eun urte mende bat, eun urte beranduago, e, gure aroaren aurreko berroita margarren urtean edo lurrez e, alpeak eh, zeharkatu sartu ziran e, eh, Belgikan eta sartu ziren akitanian e, aurreko astean e, aipatu genuen e, bezalaxe. Hortaz, e, erromatarrak egon ziren hemen e, bigarren mendea e, gure aroaren bigarren mendea aurretik e, bosgarren menderaino. Hau da, zeireun urte inguru, zein mendez, erromatarrak Navarrak e, eh, aritu ziran, bai e, eh, Akitanian, bai Iberia osoan eta baita Galia osoan ere. E, askotan e, asteris eta obelizen e, eraginez edo jenbat jende pensatzen du erromatarrak e, konkistaltzaile e, porrokatu eta basati eta, eta mendekatzaile eta, eta gerreroak ziren. Bueno, erromatarra ziren komerzianteak erromatarrak etorri ziren e, ondasunen bila, erromatarrak etorri ziren eh, mehatzak eta ustiatu, zilarra, beruna, burnia, eh, horrelako mineraen bila, etorri ziren erroma hornitzeko barazki eta eta lurraren e, maitzen bila, eta... <laughs> Bai, guk Afrikan egiten dugun bezala gaur petrolo eta gauzen zat, berdinak berdin egin zuten heben. Gauza berbera, ez ziren belaiek hasi, Feniziarrak hasi ziren, kartagokin, beraiek ondo ikasi zioten Feniziarrei eta Grekoei, eta beraiek eraiki zuten horrela imperio zabal bat, Mediterraneo osoan, nun oso leku aberatzak eh, hartzen zituen, ez bakarrik eh, lehen gaietan, baizik eta e, tegi partiduak e, oialak eta e, egurrezko eta burnizko tresnak eta eta bar hortaz e, imperio imperio komertzialo bat e, antolatu zuten. E, jakin behar da zenbait e, herrik bere lurraldetan asentatuta zauden herrik Erromatarrak erik izutena zen imperio handi bat eta konbertziora eh, begiratutako imperioa. Eu da, ikusi beharko ginuke, e, eh, Euskaldunak ze postura hartzen duten eh, erromatarren aurrean. Zenbait? Ze, markatu, ze, eten aldi bat egin e, eta hor, Euskaldunak nola ditugu? Tribuak dira eta zer dira? Bai, e, tribuak dira. E, tribu hoien berri erromatarrek e, beraiek ematen digute. Hau da, hor daude, e, e, Pirineos iparraldean beraiek. E, bueno, e, erromatarrak lurraldeak, e, lurraldei beresti egiten dute eta nolabaiteko provintzietan edo banatzen dituzte. E, Akitania, lehenengo izango da garronatik egoaldera, baina gero akitania deituko diote loiraraino beste lurralde bateraino eta e, toluseraino ere deituko diote. Eta epirinoz egoaldera tarrakonensiz deituko diote mediterraneotik ia kantabirko jogo e, ebrotik gorako lurrak, ezta? E, jakina lurralde zabal hoietan bizizan jendea jende ezberdina da, jende tribuak eta dirana. Baino tribuen artean ere lehen aipatu ditugun eh, hizkuntza kultura eta erakundeen banaketa hori zenbaitek e, eh, beresitasuna handiekin balimazan ere aman komuna zuten. Hau da, hizkuntza berbera hitz egiten zan Pirineoan iparraldean eta hegoaldean e, gure lurralde honetan. Ordon, e, bereizitasuna etzegoen Pirineoetan, etzan Pirineotik iparraldea hizkuntza bat hitz egiten eta hegoaldea e, berze bat hizkuntzak adierazten du hizkuntza komuna edo berbera izatea adierazten du nolabaiteko tribu berbereko e, jendea. Horrek ez du esan nahi garai hartan erromatarren garaian horrelako herri koesio bat eta bakarrak eta lege idatzia zeonik eta asko ze gutxiago ere. E, baz, baino bazan hizkuntza aman komunean zaukatena eh, Pirineo inguruko eh, jendeak e, jakina izango zituzten e, oitzurak, e, hizkuntzak ere, azken batean, e, herri bakoitzaren e, isla bat besterik e, ez da, eta izango zituzten olabaiteko homogeneidade bat tribuen artean. Erromatarrak etortzen direnean, e, egiten dituzte tribuak eta hor daude e, kostaldean barduliarrak, e, autrigoiak, e, karistioak, e, gero daude taberli, koseraniz, e, horrelako e, mm, bederatzi bederatzi herri edo tribu desberdin aipatzen dituzte ipar, e, Pirineotik iparraldera, horri deitzen zaion noben populania, hau da, eh, beraiek eh, akitania deitutako, akitania tertia, da, irugarren akitania hori dertzen dio, deitzen diotena, garonatik pirineota bitartean, e, bederatzi herrietan banatzen dituzte, eta Ebro eta Pirineon arteko eta kostalde, Kantabriar kostalde, kostalde horretan tartean, beste sei edo badira jazetan barduloak, aristioak, eta hoien artean baskoiak eta baskoia deitzen diete justu e, Pirineoaren e, e txasaldeko irtera hortan gaur egun e, ba, bidazoa eta lanibe, nola da, errobi, eh? errobi, errobi, e, bidazoa urumea tarte horretan hasi baskoiak, E, Iruña edo gaur egun Nafarroko eta aragoiko lurraldeak hartze zituen. Mm. Ordon... Zer, eta siberu eta lapurdi bat, etzien noben, edo baskoi? Bai, jakina, ah, ah, ah. jakina, jakina, jakina. E, e, garonak, e, hartzen bali madezu garona ibaiaren e, marra, garana ibaia horren barruko e, jendea e, Euskalduna zen. Eta hau da, horrek, esan, horrek erran nahi duzu, horrengo lorda o lurdez zeraino iristen zala, han jaiotzen baita garonaren adar bat, adar nagusietako bat. Horon, mm, inguru hori, zabel e, eh, eh, horretan, kokatzen ziren, e, erromatarre kronikalariek e, aipatzen zituzten e, izkuntzaz, desberdinaz, izkuntzaz, euskaraz, baskoiak, e, ziren e, tribuak. Hortaz, e, lurralde hori beraiek provintzi, oza, e, eh, banaketa geografikoa egiterakoan, e, eh, akitania alde batetik eta tarrakonensis bestaldetik banatu zuten, baina hori banaketa geografiko bada. Barruan bizizan e, jendea bestelako banaketa badauka, eta tribuak eta e, aitortzen dute. Horon, tribu hoiek orokorrean, erromatarren aurrean, modu baku, baketsuan hartu zituzten. Aipatu behar da, e, erromatarrak batez ere ekarri zituztela abantaila teknologi ikeragarriak. Bideak e, zabaltzeko, hasiera batean, e, bidezka baziran, hartzaina berain bideak egiten dituzte, mendeak zaramaten hartzainak alde batetik bestera, Pirineo alde batetik bestera, ipar <laughs> iparraldera zeharkatzen, eta hartzaine berak eraiki zituzten bide ziorra, bide, txikiak, beraien e, joan etorriak egiteko, eta e, noski eh, aipatzen zituzten eh, bide motz eta erosoenak. Hoien gainean erromatarrak egin zituzten beraien galtzadak. Eta erromatarrak egiten dute galtzadak gaur egun autopistak, bai? Eraikitzen, dituzte e, galtzada horiek aurretik bertako jendeak markatu duen sendatik. Zabaldu egiten dute zertarako sendako ba e, beraien gurdi, e, e, ornikuntzak, orgak eta e, pasatu alizateko eta euria egiten zunean, ba, lokatzetan <laughs> ez geratzeko, hori izan beraien helburu. Baina baita ere, beraien ejertzitoa errez mugitzeko eta errez eramateko ornidurak. Horrela erromatarrak lortu zuten e, besteen gaineko izugarrezko abantaila teknologi eta, eta militar e, ikeragarria beraiek, e, beraien sarea e, antolatu zuten, beraien ejerzitoa e, mediterraneotik antabrikora edo atlantikora, istan batean, e, garai hartako istant batean <laughs> e, eramateko. Ez da? hor erromatarrak nagusi dira, eta erromatarren nagusitasun horren e, muina edo naia da, e, mehatzak ustiatzea eta merkataritzako e, arrenmanak alde batetik beste eramatea. Hor baskoiak, hau da, euskaldun tribu hoiek, mm, modu desberdinan jokatzen dute e, erromatarrekin, baina nagusiki e, esan dezagun erromatarren lagun direla. Hortaz, e, baskoi horiek ez diete aurre egiten bortizki erromatarrei, bai e, dagoela liskarrak jakina eta liskar e, ere bai, baina adibidez iruñako baskoiek e, Pompeioren alde egiten dute, E, eh, Pompeiok que Sertorius gainditu egiten du, Sertorius erromaren txako rebeldea gainditu egiten du, eta ba, historian behin goz, Euskalduna jokatu egin zuten e, irabazlearen alde. Itxi... Mandoko! Laurentz, Brezilin utzigita ikadezatioan, oai, nungia? Ebe, oai, Euskal Egilat uh, eh, utzuliko gia... Estu... beriz. Oh. Kantai bat entzunen dugu, ez duk bat egzotiko horietaike, eh? Uh, eh, Ruper odorika dugu. <laughs> Eta ordin, uh, dagun azauen oita zazpian, ze eguna dateke, oita zazpia, dateke, dagun... Ebe... Bai, e, importanta da? Bai, ostegunian, gunean, eh, bueno, eta zazpian, plazagatuko dizu ofizialki be diskaberria. Eh? Diskaberri hoi, deitzen da, lurean etzanda, eta diska hoi grabatu dizu seteme atxarrian elkar estudioetan, Eh, kanpoko hiru musikalaiekin keni volesen baterian Leo Abrams gitaran eta Simon Edwards basuan hor... Eh, Hala, ordean... dian... Eh, euh... surprizaik, estilo aldetik, ruperen estilo aldetik. Ebe, bon, kantu e bakar bat entzun dut, oai entzunen duguna, bizitza eder denian deitzen da, eta hor bereziki soinuen aldetik eh, sumatuko duzu diferentzia, emaiten dik uh, irutano, irutanoita amarkada hortako, uh, doinua edo koloria Zer, eh, Fender strato, ez dakiat zer, eh, lagio dor? Eh, Nuk hortan esartuko, ez dakit Fenderen, bena hor, sumatzen da gara jortako uh, doinu asakatu dutila, eta hor, zinez entzuten da, guai entzunen dugun doinua, berazuna, haintzin guztagiza, Ruper Ordorikak emanik, bizitza eder denian. Eta zea, ene elkitze ofiziala? Oita? Ebe, oita zazpian, azauen oita zazpian. Odean, ruperen eh, fanak, eh, segiraski eh, ertzotuk tutzako hai, ebe, osteguna egurikatzean. Aski zait maite ditudanen danen alboan izatea elkarren onduan nahikoa dela bai ez da Bizi modua lagunarekin dastatzea Ederra ilunkean lagun bat kanarekin Aski duzu adiskide aldean dela sentitzea Bizi modua lagunarekin dastatzea Berbaz eta burua zaguntzago sentitzean Jakin duria besuak zabaltzea Bizi modua lagunarekin dastatzea Oartu naiz, zupak izu esan gabeko itza Nola osatzen alden nire moduko engaitza Ennai satea ez baita ez inbezhte koaldintza Itxirean nao askizai zure ahuan Ezaguna zertan urhen den Aste Juntako Utsumandoka emanaldia eskerrake Beni Agire, Charles Bidegen Jokin Apalategita eta Laurentz etxegoien ni Ezahatz emanaldi hau Aste Harte zentzuten balin bada zazpitan araheda da, hastizkenez dela lauetan beti bezala Euskal Iratietan Euskal Iratietan